ndabaramukije bakunze mwese mubandanya gutega abiri radio isanganiro kaze muri kino kiganiro karadiridimba mwaba mukurikirana umunsi nk'uyu nkano mango mu kiganiro cy'uno tuza kugaruka ku ikena ry'idolari ry'abanyamerika n'ubu rikiri nk'umuzi w'ibuye hano mu gihugu idolari hajya rikenye ni byinshi bica bisubira inyuma na cyane cyane mu bijyanye n'ubutunzi akenshi n'ibiciro usanga biduga muri kino kiganiro na mutumire twaro baronse ariko turaza kugaruka ku byavuzwe na bamwe n'abandi mubegwa begwa n'ico kibazo na gidorare iryo benshi bita biever mu kifaransa tuzaguca duha ijambo mwebwe abarundi muri hanze kugira namwe mugire icyo muterereye mufashe nk'umuganda mubona wotogwa kugira muri kino gihugu cacu ibintu bije mu buryo na cyane cyane mu bijanye n'iryo kena eh, ry'ifaranga ry'abanyamerika karadiridimba imbaho no munsi medani yo nkuru nije ndi kuri micro mu buhinga bw'ivyuma ni Eric Uwimana ari kumwe na wacu wa Fariara niyo baza kumfasha kugira ano maji abashe kubashikira atankomanzi ikiganiro kabaradiridimba kikaba cagenewe mwebwe abarundi musanzwe muri mu mahanga intererano yanyu mukaza kuyirungika kuri 22 24 66 ubusa kabiri canke 22 25 43 75 mugatanguza akamenyetso ko guteranya ni kuri mwebwe abarundi mwenyene musanzwe muri mu mahanga reka rero nongere kubaha ikaze ikiganiro ni karadiridimba mu gutangura kino kiganiro kurikira Dr Salomon Sabimana aho yerekana ingaruka mbi mu bijyanye n'ikena ry'amadolari akerekana nk'ibyoshika nk'ingaruka mbi cyane eh, kwikena ry'amafaranga y'agaciro kurikira Dr Salomon Sabimana n'umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi byari bwagira ingaruka butunzi buboneka kuko banki yagerageje gufata ingingo zose zishoboka kuko isanzwe izi yuko iyo amahera agaciro aguze bica biza kuduza ubuzima bw'umunyagihugu yari afashe ingingo zose zishoboka kugira ngo ibyo bintu ntibibe kandi n'ubu izo ziracyariho ni ibyo nyine by'aba bantu bari bamaze iminsi bikika mu kiza bagaca bashaka kuduza ibiciro kubera ko bikeka ko amahera y'agaciro yakenye cyane ariko ni ukubwira yuko tutarashika ku rugero rwari nko mu mirongo icyenda na gatanu icyenda na gatandatu aho wasanga banki nkuru ariyo yose yonyine ifise amahera agaciro ugasanga isigaranye nk'amahera yokora nk’indi imwe gusa ariko ubu banki nkuru imaze gutanga amafaranga amahera agaciro yahaye amabanki yacashobora gusigaza amahera ashobora gukora nk'ukwezi n'igice ubwo yuko muri icyo gihe banki bigifise eh, uruvugiro bifise ukuntu yifashe kugira ngo igume iteganya yuko hatogira igihe amahera agaciro abura rwose naho ari make ibintu byankenerwa gushika no munsi birashashobora kwinjira mu bundi uwo akaba ari Salomon Sabimana umuhinga mu bijanye n'ubutunzi aho yariko harerekana ingaruka mbi zishobora gushika mu gihe ayo mafaranga ataboneka eka na Odas niyo nzima umuyobozi w'ubushakashatsi mu banki nkuru y'igihugu na wene aratubwira nk'ingaruka abona zibo zishobora gushika mu gihe amafaranga y'agaciro akenyerekana none tumutega abiri ingaruka ntizobura ntizobura iyo amafaranga akira abakennye kuko ubwa mbere dukorana abakiriya bacu abo dukorana baba bakeneye ibintu bakura hanze kumbure iyo baje kutwitura tukabura kubera ya mahera make tubaha ayo dufise ayo kongereza kumbure baca bagenda kuri ayo mabiro dushaje idora akayimara ku bihumbi bibiri n'amajyana umunani cyangwa bitatu icyo kidazwa kizanye umudani umudandaza ashatse aduhuza igiciro nawe ubwira ngo ashobore kugarukana ya mahera yakoresheje aduha icyo giciro naho murazi ngira ngo imishahara yo muri iki gihugu amikoro y'abakozi murayabona nayo ku mvure ntiyaduze uko amadolari ariko araduga kuri marishe paralele urumva acabura abagura abuze abagura ntazuba wakigarutse kuza kuturiha urumva aratemba natwe tugatemba mu banki nkuru y'igihugu ngo amafaranga y'agaciro uburundi ntibuyimbura hano mukurikire kandi odase niyo nzi mu muyobozi w'ubushakashatsi mu banki nkuru y'igihugu aho aza kutubwira n'icyatumye ayo mahera akena hano mu gihugu cacu muri bino bihe muri rusange amahera agaciro ntiyigeze aba menshi mu burundi yamye ari make kuko ntayo twimbura mu burundi kandi urabye iyo aza azananye eh, hamwe ari hahandi nyine eh, rero yamye ari make make gusa uyu mwaka kubera bivugwa cyane eh, kandi bikaba harabaye n'utundi tugorane eh, twatumye amahera ahora azana nagenderaga agabanuka ibyo byaciye biboneka kuri ayo mazu eh, adandarizwamo aya mahera y'agaciro hari eh, n'aho abantu bato bato benshi bakunda kwitura bica biboneka cyane igihari rero ni uko kuva mu itatu iheze ayagiye arinjira yabaye make ayasohoka akaba menshi muri icyo gihe rero iyo ayinjira ari make ayasohoka aba menshi kubera ko tuguma dukenera bya bintu dukura mu mahanga turangura hanze uca wumva yuko rero aca aronderwa cyane iyo arondewe cyane rero eh, birumvikana yuko eh, umwanya atabaye abonetse eh, nk'uko abantu babyifuza bica bituma abantu babona umenga ubukene burateye ibibazo bikaba birebire ariko umuntu ngo urugero ariko ngo kuko si amafaranga runze mu isanduku umuntu yovuga ngo angana ukuntu yoza turakuramo tujya kugura ibintu hanze rero ni ukuntu babwiye nuko ayinjiye agiye arinjira ku myaka itatu iheze guhera mu bihumbi cumi na kabiri na cumi na gatatu yagiye azaragabanuka yagiye aragabanuka ariko ibyo dukura hanze ntibyagabanutse nibyo bituma rero hacaba ku kuyarondera ugasanga rimwe na rimwe ntabonetse nk'uko abantu babyifuza abantu bayakeneye bemerewe kurangura ibintu hanze kandi bakwije ibyangombwa eh, uretse ubu yagiye aragabanuka bose bayaronka ariko eh, kuva igihe atanga uzaragabanuka haciye hafatwa ingingo y'uko eh, cyane cyane ayo mahera y'agaciro cyane cyane ko tutayimbura n'ibyo tuyaronkamwo twebwe turinda ku hanini tuyazera ku bandi hafashe ingingo yafashe n'ibanye nkuru y'igihugu y'uko ubwa mbere na mbere abanza kuronswa abazana ibintu by'inkoramutima bituma ubuzima bw'igihugu buguma eh, bumeze neza hanyuma ibindi nabyo eh, bikenewe umugabo bitari iby'inkoramutima bigaheza bakayaronka eh, mu nyuma cyangwa bakarindira nubwo mwumva yuko mu ibanki nkuru y'igihugu bavuga yuko ayo mahera banza kuyaha abayakenera ah, cyane mu kuzana ibyankenerwa abadandaza ayo mahera y'agaciro bo basaba ahubwo berbe ko yoza iraha bose ayo mafaranga y'agaciro kurikira Alexandre Nsabimana haserukira abadandaza amafaranga y'agaciro biciye mu mategeko umuntu arabye neza ikibituma none iryo kenanye ry'amafaranga y'agaciro ni uko kumbure abo bahora baha amafaranga kumbure make make yo kugura ibintu berebe yoraba ikongeramwo n'abandi kumbure natwebwe mu mabiro doshanje bakadushiramwo tukaronka ayo natwe tuza turaha abakiriya eh, jeneraza yuko k'icyo kibazo inzira ni nyinshi ariko hariho inzira zisaba Eh, umwanya eh, nibaza ko icya mbere na bwa nk'uko abandi babivuze n'uko twabivuze ni uko eh, banki nkuru y'igihugu yogerageza ikabandanya ikurikirana ingene amafaranga ariho ayo mafaranga agaciro ariho ariko arakoreshwa nicyo cya mbere urumva n'aho aba ari make kome otorite nk'ubujejwe iryo tunganya gukurikirana ingene ariko arakora kugira ngo bimwe bya nkenerwa dukeneye gusumba ibindi ntibibure icya kabiri ni uvuga n'ikindi ni uko nk'ibanki cyangwa ujejwe gukurikirana itunganywa ry'ingana amafaranga akoreshwa n'ingana aboneka bo bandanya barabye ibyo basanzwe bajejwe ingene abo basanzwe bakorana n'uburundi basanzwe bafashanya n'uburundi ingene amafaranga yobandanya yiyongera ayinjira kuko mwumvise yuko ikibazo kinini ari uko urugero yaho yinjira yuko ubu atariko yinjira ica gatatu nuvuga kijyanye n'ingene aya mabiro dushanje akora jewe novuga cyane cyane yuko ibanki nkuru y'igihugu amabanki n'amabiro dushanje ni amafaranga y'agaciro mu hano mu gihugu mbere hari n'amazu amwamwe asanzwe adandaza ayo mahera ubu tubona yuko yugaye aha rero muri kino kiganiro mwebwe abarundi musanzwe muri mu makungu mwebwe muri hanze mwe mudukurikirana kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu ore na cyane cyane mwebwe mukunda kugira icyo muterereye muri kino kiganiro cyacu karadiridimba umwanya n'igwanyu kugira namwe muterere nk'umuti mubona wokogwa turetse zino kuno kuntu abagiye baraca muri kino kiganiro babivuze kumbure namwe mwamufise nk'icyo mubona cote mwoterera nk'umuti nk'umuganda mwoterera igihugu cyanyu abarundi kugira bino bibazo by'ubutunzi bibe bike canke ntibigaragare uh, mu gihugu hama umurundi mutonya aronke kumbure nawe ne ubuzima um, telefone ni 22 2466 ubusa kabiri canke 22 25 43 75 mutanguze akamenyetso ko guteranya hama 257 umwanya nigwanyu muri kino kigano cyacu kwanadirimba ndabona hari uri ku murongo alo ni amahoro n'inda twakuye eh, ni Ernest kamatari yego ni amahoro ga Ernest kamatari yego na amahoro gusa eh, ndabakuye bisigaye bingora ndakura ariko ntakurikira nta eh, gukurikira ntari gukurikirana nyine ku buhinga bw'ingurukanabumenyi biba biri ko biragenda kuba ah, mugabo biravuga neza kugira murabe nk'icyo mwoterera mwobona nk'umuti nk'umuganda wanyu mubona mwoterera kugira amafaranga y'agaciro asubire kuboneka kuko kenshi abuze usanga n'ibiciro by'ibyankenerwa na cyane cyane abarundi eh, cyangwa abanyagihugu bakenera mu bijyanye no kubaho kwa misi yose biduga ku rugero rutari ruto no kuvuga ku rugero runini duti rero mweho nk'abarundi muri hanze ni igiki mubona nk'intererano ni igiki nk'umuganda namwe nibaza ko atari ikintu kinini rwose abarundi bari hanze boheza ngo baterere kugira ngo basubirize amafaranga y'agaciro yabuze kubera ko Eh, bifise imvo yatumye mu mafaranga abura kubera ko burundi buri mu bihano bwafatiwe n'ibihugu byari bituye bibutera inkunga ko kumushikiriza ibyumviro kw'abamenyesha amakuru mhm. amaradiyo yugawe ayaturiwe impunzi zahunze imfungwa zipfunzwe gutyo zidafunze ibyumviro byazo gusubira kubahiriza amategeko gasubira mu ngero je nibaza ko ivyo ari ibintu byoroshye cyane novuga ko nk'abarundi twa turi ko turitevya tuza kwirirwa turababarira ubusa kandi ibyo dusabwa ari ibintu byoroshe rwose nubwo twabyuka muri iki mu gitondo cejo tworara tubitunganije mm. jewe rero mbona yuko notera kama abarundi bose bafise uruhara muri izi njyane za politiki ko bokwicarana mm-hmm. kugira ngo ibibazo uburundi bufise kino gihe bitora inyishu hanyuma bo badufasha bongere kudufasha nta bindi Ego, urakoze cyane kamatari kuri iyo ntererano yawe? Murakoze na ku kanya kanyu imana ibagirire neza. Ego, mugira ibihe byiza aho muri Australia. Murakoze. Uwo rero akaba yari kamatari Ernest mu gihugu cya Australia mwumvise yagarutse ku bintu bishika kuri bitanu reka bikuru bikuru avuga ati abegwa bose n'ibibazo bya politike biri mu Burundi nuko bo kwicara hamwe injyane za politike zikarangira yavuze bimwe na bimwe nkuko mwagiye murabyumva ara agatera kamo uwo wese yoba yegwa n'ibibazo bya politike mu gihugu ngo kugira bicarane kumbure batorere inyishu ku bibazo biba bihanze Burundi aravuga guhungura impunzi ya amaradiyo kureka uh, ubwigenge bwo kumenyesha makuru nibindi rero yarangije atera kamo kuri bose ababona yuko bafise umuganda boterera kugira abatorere inyishu ku kibazo kino gihugu cyacu kumbure hamangwa ayo mafaranga abashe kuboneka aho hari ku Ernest Kamatari yari muri Australia hari wundi ari ku murongo allo allo na mahoro ngira uwo muntu bayihenze ndabibutse ko ikiganiro ari karadiridimba karadiridimba ni kaji wabo ni bibiri na kabiri na kane na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kuri mwe bw'abarundi mwenyine muri mu makungu hano mu gihugu mutwihanganire eh, nk'intererano mwebwe abarundi muri mu mahanga mubona yoba nk'umuganda mubona mwoterera kugira kino kibazo cy'amafaranga y'agaciro gisubire kubona bitoregwe umuti eh, umuti urama hano mu gihugu cacu murazi yuko ikena ry'amafaranga rituma ibidandazwa bimwe bimwe biduga agaciro ku masoko ugasanga umunyagihugu muto muto niwe ariko araharongera ingorane ni umwanya rero yuko mwebwe barundi muri mu mahanga mwogira icyo muterereye mwogira agaseke cyangwa mwogira nk'impamba mubona mwoterera cyangwa mubona mwofasha kugira icyo kibazo kumbure kirangira shingire ni kuri 22 24 66 ubusa kabiri canke 22 25 4375 mutanguza akamenyetso ko guteranya hama majana 257 kuri mwebwe abarundi mwenyene mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage umwanya rero ni gwanyu telefone ziruguruye Eh, canke ku muti mubona wotogwa na cyane cyane kuri rikena y'amafaranga y'agaciro rituma kenshi ibidandaza bimwe bimwe bifasha abanyagihugu bato bato nabyo ne biduga agaciro interano yanyu tukayishaka kuri mwe bw'abarundi musanzwe muri mu makungu mwe mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage aho naho mugakoresha nimero zacu zibiri musanzwe mumenyereye mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana kane 2242 na gatandatu ubusa kabiri canke bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mu bijyanye n'umuti wotogwa kugira kino kibazo gitoregwe inyishu reka twongere tubumvishe eh, Dr Salomon Sabimana ni umuhinga mu by'ubutunzi aho wene atanga ibyo abona nyamukuru byokogwa kugira kino kibazo kirangire eh, jeneraza yuko k'icyo kibazo inzira ni nyinshi ariko hariho inzira zisaba eh, umwanya Eh, nibaza ko icya mbere navuga nk'uko abandi babivuze n'uko twabivuze eh, ni uko banki nkuru y'igihugu yogerageza ikabandanya ikurikirana ingene amafaranga ariho ayo mafaranga agaciro ariho ariko arakoreshwa nicyo cya mbere urumva naho aba ari make kome otorite nk'ubujejwe iryo tunganywa gukurikirana ingene ariko arakora kugira ngo bimwe bya nkenerwa dukeneye gusumba ibindi ntibibure icya kabiri ni uvuga n'ikindi ni uko nk'ibanki cyangwa ujejwe gukurikirana itunganywa ry'ingana amafaranga akoreshwa n'ingana aboneka mm. bo bandanya barabye ibyo basanzwe bajejwe ingene abo basanzwe bakorana n'uburundi basanzwe bafashanya n'uburundi ingene amafaranga yobandanya yiyongera mm. ayinjira kuko mwumvise yuko ikibazo kinini yari uko urugero yahorenjera yuko ubu atariko yinjira icya gatatu novuga kijyanye n'ingene aya mabiro dushanje akora jewe novuga cyane cyane yuko ibanki nkuru y'igihugu amabanki n'amabiro dushanje iyo bandanye amanama kugira ngo basiguriranire uyu nuriya yumve icyo ategerezwa gukora n'icyo arekuriwe kugira ngo eh, ingene basanzwe bakora bimere neza ubu eh, ni umwana wanjye navye kwiba atisimu kakabone ikiganiro ni karadiridimba mwumvise ko twagarutse ku bijyanye n'amahera y'agaciro tuvuga duti ni niyihe nk'intererano n'uyuhe nk'umuti mubona wotogwa na cyane cyane tugaha mikoro abarundi bene wacu badukurikirana kuri we zitatu akaburungu isangano akaburungu orenage placide muri oranje ari ku murongo uranyumva neza ga placide nk'ibyo Ernest Kamatari muri Australia yavuze sinzi ko namwe mubona n'uwuhe muti n'uwuhe muganda mubona mwofasha w'ibyiyumviro cyane cyane kugira kino kibazo gitorega umuturamo iyo ntitwamubuze kuko byagumya bicikagurika cyane ariko numvise bike bike byagumya bicikagurika ariko mm, mu buhinga bw'ibyuma bariko barabikora n'amatelefone yari yagize akagorane gato mubwo bariko barabitunganya wowe ubwa mbere iyo leta si yakuriye itike kuza guca amafaranga i burayi urunga amafaranga bamwe baca bagufuka ko amafaranga ushatse kuvuga bayakura ko gutega placide none n'uwo twarungikira none bigatuma ngaho i burayi ariko mu ngo turungikira imiryango yacu twe dutunze isusu imiryango hiyo mu burundi mhm. urabona ko babikuye ko ubuye urungutse idorari baguha mu marundi mm. ariwe bazoyatwara uko babaza umuhanzi acaye bamuhungike kuri mbonera n'iki eh, Placide reka tureke kuvuga abana bariya batari mu kiganiro kumbure eh. tugaruke nk'umuti mubona aho kugwa iki kugira ayo mafaranga aboneke mu gihugu na cyane cyane mu bisanzwe nk'inyishu mwe mubona mhm. ndaguha nk'akantu nka guverinoma jeni baza ko ibyo yafashe kuri ku barundi baba hanze mhm. yaronka amafaranga nimba ntihenze turi karani katse miliyo do ero karani katse miliyo do ero nibaza yuko ku bifashe ijya ngingo yo guhagarika na mu kuza uyasabye baguha mu marundi kare bayaguha mu madorari ubona ari giki cyokorwa ni igiki ubona cyogira kugira umunyagihugu muto muto ubuzima bwiwe bumere neza yo ikintu cyose tuhamate bigusubiriramo medali nta mm. kintu na kimwe kizogenda abantu bo hejuru bari muri politiki badafashe mm. ingingo mm-hmm. zifasha umunyagihugu mm-hmm. ahubwo jewe wumvarije gutyo ni ukwishyura wa munyagihugu we mm-hmm. ujya gutora nk'intererano mwe mubona mwoterera intererano mhm. nabo batowe mhm. bagatorwa n'abanyagihugu mhm. bagafata ibihano oh, bakarondera imigambi iteza imbere abanyagihugu ntabwo wo kuzana imigambi yo kubacinyiza vema abo batowe bagatorwa mu bwigenge buhagije ni ukubaronka rero niyo kibazo ibyo mm. ni kibazo kuzobaronka abo begwa n'ibyo bibazo bumva ko umunyagihugu afise amarira biragoye ni kibazo vraiment byo konti ama guverinoma nicyo biragoye nk'igitangwa ahubwo biragoye nk'umuntu umuntu aterera uno munsi kabisa ariko biragoye kuko abari hejuru biduga agaciro mwatanze nk'umuti muvuga muti abegwa n'icyo kibazo na cyane cyane bo muri leta bo kwicara bakaraba ineza y'umunyagihugu kuri uh, jewe niyo twabaronka ariko mm. ndakongera bariko baratwumviriza kumburengera ngo eh, bariko batwumviriza mugabo genosa umunyagihugu mutoya nyarucari nka jewe ubona mm. jene umunyagihugu nyarucari mm. agerageze yiyumvira afata umutima wiwe ariko araje areke kuba umuntu kuja gutora atabonye umugamba ariko aratora eh. hari ikigero cyo cyabaye imbere yuko amatora aba yego kumbure n'ubundi n'ubundi bibazo nk’ibyo tuze tubigaruke ko ndabasabye mm. yuko bo kwigerageza baka iyo bariko baraja basuke iyo umuntu agushatse igihano iminsi yose kuguca amafaranga kuguca iki ayo havugwa make kubera ko bitaga ica ku iradiyo eh, kumburengera ababijejwe eh, hano bo bari ko barabikora eh, sinomenya uko bipanze urumva bikorerwa mu barabana cyane cyane ibiganiro nizere yuko bizoshoboka na cyane cyane abayobozi ndibaza bariko baragukurikirana begwa n'ibiganiro hano ku isanganiro reka kumbure umuti tuzowubaza hama bishobotse uzotorerwa inyishu murakoze cyane nagenda abashimira mugira imana urakoze cyane placide muri oranje gira amahoro aho nabo muri kumwe namwe nshuti ego ikiganiro ni karadiridimba turiko tugaruka ku intererano ku muti wotangwa na cyane cyane ku barundi bari mu mahanga kugira kino kibazo cy'amafaranga y'agaciro kigabanuke ndamushimire Placide kuri bimwe bimwe yagiye agaruka ko uh, ah, reka twakira uwundi ari ku murongo allo allo namahoro ego namahoro ninde tuvugana eh, eh. inzira acamwo ni mu kugwiza umwimbu mu bisata byose by'igihugu yego eh, kuko hajya ntibaze bavuga ati hajya umuntu ariko arima ikawa ngo niba ariko ararondera amahera eh, y'agaciro wenyine kuko hariho uzoyishora mhm. hariho n'abandi naba bajamwo ugasanga bose eh, bariko baragwiza umwimbu mm. icyo ngomba kuvuga ni giki bukaba nyabatahwa abantu bakawugindira mugabo umengo leta eh. muri ivyo biganiro isanzwe irimo haba ibyo bavuga biri hano mu gihugu canke ibyo bindi iravyitaba nagira ahubwo bogira nk'ukunyarutsa canke eh, kubinyarutsa bakabirangiza eh, wanyumvise naho nariko ndaja mhm. nuko bitebutsa kuko urabona uyu arongoye igihugu ca amerika barack obama yarigeze kuvuga ari muri ghana mhm. ati nta gihugu na kimwe Eh, gishobora gutera imbere mu gihe kiri mu ngwano mutashashara gutera imbere mu byerekeye gutunga aravuga ati nta gihugu gishobora gutera imbere mu gihe igiturira eh, gisasira indahapfa mu gihugu hmm. hano mu gihugu ngira ni umutekano muke usanga urangwa mu gihugu mugabo ingwano abajejwe igipolisi bavuga yuko atangwa n'iri hano mu gihugu eh, reka nagomba ndabishagagure gatoya hmm. ndabisigura ingene bimeze hmm. urabona uburori bwira amara y'agaciro aboneke natangwe ndavuga ibyo by'umwimbu nyine abantu bose akeneye umutekano kugira bakore imirimo yabo mm. ikindi nacyo ni uko mm. mugabo aho uri kuvuga muri rusange ntibaze ko utakoze cyane cyane ku gihugu kuko abajejwe umutekano abajejwe haba mu gipolisi bo baremeza yuko uh, ubugizi bwa nabi ngo buba hose no ngaha birashobora gushika bukaba mugabo ngo igihugu kiri mu mahoro Eh, ururimi rumwe rukamwaha amatama asosa mhm. wumvije abandi batavuga rumwe na leta nawe bakubwira ko igihugu gisha mhm. dore muri make rero ni uko ntabwo ndakubwira nti nta muntu ashobora kuza kugura ishyirahamwe mu gihugu yumva ngo abantu bicwa ku munsi banyuruzwa iyo ni ingorane ikomeye kugira amahera y'agaciro aboneke nk'ubu wenda ngo nk'akarorero mhm. abarundi benshi baraza gufata uburuhuko mu burundi mm. bakaza bazanye amafaranga bakuye muri ibi bihugu batuyemo y'agaciro mm-hmm. ubu ugiye kuraba ayo mafaranga yaragabanutse ugiye kuraba ibitigiri muri berbe aho rero mvuze abarundi nicyo kimwe nk'uko ruvuga ayo mashyirahamwe e, y'abanyamahanga yoza mu burundi mm. baratinya mm. ubu umuti rero urufunguruzo ni amahoro ayo mahoro nayo azova yarusha eh, ntashobora kugira kugira ayo mahoro abeho arama twoguma iyarusha cyangwa abo bandi nibo boguma baduserukira twebwe n'igiki mubona twokora nk'abarundi mwebwe nk'abarundi mubona cyubaho kugira amahoro aboneke amahoro atu atoregwe umuti avuga utigwe umuti urama bifite amahoro hahita imyaka amajana abiri mhm. ugasanga ari igihugu abanyagihugu babayeho neza umwimbu uraduka ku munsi ku munsi kubera iki amahoro amahoro mhm. nirwo rufunguruzo rw'iterambere mhm. eh, ni ijambo bagufiriza ego wewe ugarutse ku mahoro uti twese twoja hamwe eh, haba abari mu biganiro abatabirimwo bakumvikana bagakorera amahoro nta kidashoboka uburundi bwotera imbere ayo mafaranga y'agaciro akaboneka ah, ni zirashikirije nigo rufunguzo rw'amahoro amahoro nigo rufunguzo rw'iterambere iterambere eh, urakoze eh, cyane Diodone muri Swede murakoze namwe mugire ibihe byiza murakoze no kuri iyo ntererano yanyu mwadushikirije arakoze Dieudonne yari muri Swede ndamushimire havuga ati amahoro nibwo rufunguruzo rw'iterambere umwe wese haba bari mu biganiro cyangwa batari mu biganiro dukorere ayo mahoro kugira kino gihugu cyacu kironke iterambere rirama turacyasigaje iminota mike ishika kuri ine ndabona hari n'uwundi aciye ajya ku murongo alo Allo Samson yego muri ko muradukurikirana neza yego intererano yanyu nk'umuti ku kibazo turi ko tugaruka kuno munsi intererano nk'uko n'abandi bahoze babivuga kuva ikibazo cy'u burundi gitangure kuba n'imvururu mm. ni uko politike boyicarira ikamera neza mu gihugu mm-hmm. mu gihe politiki iticaye neza mu gihugu mm-hmm. nta kintu na kimwe kizopfa kigiye neza nubwo bazokwita ku rutare bakita mu ruzi bakita ariho hose ni mpaka batunganya politiki mm. politike ushatse kuvuga iki kubera politiki urabona ziratandukanye politiki y'uburimyi politiki y'intwari ibereye eh, politiki y'ubworozi mushatse gukora neza na neza kuki nibaze yuko wosimira ku murongo aza kuronka akanya na na na gatandatu ubusa kabiri kabiri na na na gatanu gatatu na gatanu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama itanu n’indwi. ni kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage ikiganiro ni karadiridimba hari uwundagiye ku murongo allo aciye ava ko allo ni hatunganywe politike nziza kugira ibintu bije mu buryo mwumvise bamwe bamwe bavuga bati uh, ibihano bigakugwa ko na nibihugu byo mu makungu aho naho bakerekana bati leta nibanze ishire ugushaka mu bijanye n'ivyo isabwa kugira amahoro aboneke kumbure n'iryo terambere rice rikurikira shimire Ernest Kamatari muri Australia ku vyumviro na cyane cyane yaterereye muri kino kiganiro karadiridimba cuno uno munsi nshimire na Placide muri Hollande nawe ne ku ntererano yatanze nshimire Diodone muri Swede nawe ne ku byo yatanze na cancana garuka ati ni habe kugwiza umwimbu muri byose hamahoro hama amahoro ko ariyo rufunguruzo rw'iterambere ateramigwe kandi akoregwe ko na bose nshimire na Samson yari Colorado na wene mwumvise ko yagarutse kuri politike ati habe politike nziza reka nshimire rero aba bagize ico baterereye muri kino kiganiro cy'uno munsi Ernest Kamatari muri Australia Placide muri Hollande Dieudonné muri suede na Samson i Colorado nshimire Eric Uwimana na Wacwa Fariara bari mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro karadiridimba uno munsi mwari muteramanye nanje Medar niyo nkuru reka ndabifurize ibihe byiza aho muherereye haba bari hano mu gihugu canke mwebwe mudukurikira kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage naho kwa Mungu uza umwanya nko twatanguriyeko Mubirigi muri Charleroi Jewe ni Desire nkabamba mu Burundi karantiririmba karantiririmba radiyo isanganiro kuri interineti yumvikanira kuri wezi itatu